ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Egunen antzuleak eta ongieturi ahapetik emankizun untarat. Gaurko emankizuna Nikola Ulerizarekin pasatuko dugu. Nikola Ulerizar, mila behatzeuntagoita seian behorlegin sortia eta Ameriketan ameka urte pasatu zituen gazte zelaik. Emankizun juntan, berizikiago, Ameriketako pidaia hortaz eta han eramanduen esperientziaz, mintzatuko gira, Nikolauekin argitzuren eskutik. Baten eta behatzi urte. Ze urtetan sortia zira? Baten eta hamarri nentut, martxoa lehenian. Uh mhm. Hara, enea dina. Hori da. Ta, nun sortzia xira? Behor lehin. Zoin etxetan? Australian. Ba, eta hauk demorare behorrein pasti hau zu? Bistan dena. Bistan dena. Geo. Eskolan tahan bilitsi da? Behorrein zuen eskola? Behorleko eskolan. Ah. Behorleko eskolan. Hau gandana bat zuzio nok dian ez? Ba, ba, beno gehiago. Ba, guai, eskola guai etxe hau berleiko eskola? Berleiko eskola Ba, ba eskola bat da, e, e, e, ez da gana Ba, ah. eta gero, zertifikata pa hastu sinin edo zein sinin? Eskola txipianik. Ba. Joan nintzen amigetat. Ba, ba zer adinetan? hoita hoita ba zade mi sortianiz hau milo esan bentsiz bentsiz mhm. eta milo hoita bat urte edo mhm. joan izan migitat Ba, baina arte eskola hutzi eta amiketa joaiteko arte hortan zein ah, txinin? Eh, etxean ea izan, eta geho, hartako artako dira urteat, urtea ba, arrasaz, etxeaten mo, egoniz, motil. geo, ha joan eta berriz hante jiri zelaik, geo etxean egoniz. Hela, mm -hmm. eri ditu hartio. Ah. Ba, amiketan, oita bat urtetan joan txinen amiketat, nola joan txinezten, etxinen bakarrik? Ah, ordean joa identzutxun eskoduna frango. Ah. Arzain guat. Ah. guat. Ni, ni arzain egon beti. Ba, ba, me, nori buruz joan zinen? Ba, barien a, a, amain Ta, arrebake ba. Amerik du nor, ta, amerik du sude ba Na, haten enizizan ni hor, no, nortamiketan. Na, Da, ze estatutan, Kalifornian, Wyoming, noat? Wyoming, Wyoming entzen, ene osoa. Da, ah. geho, geho Kalifornian eh, izan izanan iz, eh? ah. Kalifornian. Eh, le, leku hotza da Wyoming, ah. Ba, dena mendi? Neguko. Ah. Mm -hmm. Ba, ahipazaxu, zure lehen mendian ardiekin nola nola pastu zen? Ah. Arde erkasuiten. Arde erkasuiten. Ez da arde izten arzaik ezan. Ar, arde erkasuitia. Asuriak haunde arte oiten duzte. Bildo bezala, haunde Or, ordean kentzen duzte. Na, ar, arde zutik ursin ikan. Mm -hmm. Ordean, zonbat ardi zinitin? Zonbat ardiak behar kasuin? Bon, bada negean erritzeko demoran txipio da tropa, bana, dira bi miletanoko tropak. Mm. Geo, geo puskan gutio, eh? erritzeko eta tropa txipiak. Asuri sorperriak eta azpetira soera metatu behar. Mm-hmm. Ba, ba ordean, uh, nola iten txinin, bi ardier kasuiteko, nola egiten zen? ardiak erdiko, eta ba, bada hartzen behar dugu, iho edo, ardiak erditzen. Ba, ba, bako ba txak itena aldi ikasten da, ba, nola, nola Ba, ba, ba, ba, esplikaz aso, eh? txinen, ez ardien, ardiak guai so, sortzen txua arditeietan, eta ziek dena kampuan zinuten? Kampuan, ba, kampuan, badira, ba, barrian, eh, ikuskila dinazten duztena, baina kampuan anitz. Mm. Kampuan anitz. Ba, zer, mendian zinezten, zer nahi izaz? Ba, ba, ba. Kampuan. Kampo libruan. Aha. Nolako zirenan? Mendiak? Ja. Eh, zer, desertiak. Desertiak. Ba, ba, arrantxo bakar batzu. Hanehenka, baina desertu handiak. Hori, guai ominek aldean, bai. ne, ne badane ala da. Umen intzala entzuten nuen, nun bait bazela, ne bada. Ta gero arzai mutil bezela, joan nintza den bertara. Begira jarri danera eta ura kanpu zabala ta gero esan zidatenian han bizi behar nuala pozarekin par egin nuen ta txirristurarekin egarra Na, e, zer idiozu desertua, egen nahi du, ez dela arbolik, ez dioze, dena harri dela, nola? Ez, da, ez dira etxek, eta ez dira hola, ez, da mendia, mendia. kahalalekia. Me, bautea kahalek jatekoa. Balaiz, kanpoetan jatekoa badago. Ze, ze gisakoa belar, ze belarra da? Bo, hango bazka klasea, hangoa, hango iten da bazka, mhm. Ez du nehoke ere inaz. bazka hori nolakoa da, apala, belarra bezala, gure mendi hori eta bezala, edo bestenaz gora? Ah, ja, jate maita, jate maita anitz, eh, beti egoiten daba apala. Apala, aba. Ah, jate maita. Ba. Zer nahi duz ordean, anitz ardi tropa baziela? Ba, ba, ba, ba. Ordea mazera, ardea frango gana. Mhm. Anitz. Behiak ba. eba zal, zaldiak eba. Eh, eh, elgarrikin horiek denak, behi, ardi, zaldi, denak elgarrikin ez? Ba, libroa, libroa, kampo handia ek. Mhm. Han, han ez e. Ba, beste naz, urik eta bazena hori behar dute, Ura, erdiek? Kalendako, gisartako, zera, ina, inak, tresekin eta euria euria nitzen dela egita hura bilaz bilazia zen eta gizarteko lekia ina hura txikizan aba baser ja. etzen edo zeit eh, urik heldu menditik era heldu zen ba ba ba bazen basen ba ba berakuritzen zena ana ba, Jendeak ina hori bazen basan Kalendako. Ba, ah. ah, ze, putzu bezalako atzu? Putzu, putzu handia atzu ba, iten ba, putzu handiak. Putzu handiak. eurian hitz egiten dia han? Iten duan euria. E, na, be, he, hengo gisalo eh, idortia, idortia katakatu enizo hit. Mm. Bet, beti bazen aski euri. Mm. Ordean ze aurrik. mendian Udan ere mendian egoiten zinen? Udan ere, ardi erkasu iten zen? Udan, ma, ba, kampuan, mendian, ba, ba. Ne, ne eba. Eh, Arden erditzare kanpoan. Ne badan asko dira hartzaiak, hemen bastan dik joanak. Bertan utzita jaio eta adiskide danak gogoan dauzkat negarreginez, zer esan zizkidan amak, azken agurra eiterakoan, eman zizkidan lastanak. Xutik lurrontan nabilen arte, aztuko ez zaizkidanak. Udan, hein berien egoiten zinezten edo mendiak ardiak gogor hori joiten ziren? udako lekeak, ha, hango usaiako usatzen duzte lekeak, leku eta hek bazuzten beren, beren lekeak, mm. beren usaiako lekeak, alo. Mm. mendien, eh, mendia hundiak dira, mendiz, mendi arroka mendia hundi batzu? Eh, oh, ba dira, zahala dira, zahalak, ah. ah, mende handiak. Da, mhm. ah, ba, ba, ba. ordean, ardier kasu imertzela zerren izin, ez ziren barreatzeat utzi behar edo hola? Ba, buztuen, eta ar, kasuin, eta nahasi hau eta mertzen kasuin, ba, na, arde bertzuten, deskantzia, behertzeko mhm, mhm. zia, hartako ziren herkasiteko. Eta gero, eta ez dakit eh, gauaz, eta etzena ba, basa izik. Ba, ba dira ba, kuioteak. Gala, eh, hiltzen duztenak. Ega, animale honat dira ba. Mm. Eta gertatu zauzu, zuri, zuri ere gertatu zauzu, koiota atzuen ukaitia? Ba, ba, nori ez da gertatu. Ah horiek ez dira, ez dute abertitzen edo heldu diela. Bu. Ba, nula iten... Ba, dira ba, kuiote izin hartzen dienak, baina e, ez dute harrapatzen. Mm. mm. Ba, bakar zumai, baina ez, ez harrapatzen. Zer, kahala atakatzen dute gauaz, ala? Ga, gauaz nahi hau ha. Ja. Ah. Ardea hil. Ah. Mm-hmm. Ba, basakeria da baua. Ta... Kahala, kahala. Ba, nula, nula iten zin kahala iniltzeko? Ba, zazizo, sakurra ozala, ah. nola nauzu indizatu berzein ba, ez. Ba, etzin odolusten, eh, lepo zainetik etzin odolusten. Ez zaki bate nola, jaten zuten azteko. Ah, ba. mm. Jaten zuten. Mm. E, ez, ez dena, eh? Na, hila, hila jana buskat. Ba, gertatu zauzu ardura olakoik? Eh, ardura ez beharre. Ardura ez beharre. Be, Soizu, ardi horien zaintzeko eta zertzin intzurik ilan, txakurrik bat Txakurra, ba, ba. Txakurra eta rulota. Mm -hmm. Deplazatzen da, ba. Rulota deplazatzen da. Ba, ze, nokti, saldiak eh, tiratuik? Saldiak da, le, le, le, joan berrian, no, no, saldiak ziren, Geo, eta hengo gisa eh, zer egilan. Traktero gisako mm. egin lan, batez alde gabe. Ah. Deplazatzen. Mm. Bi, bideak, pasaiak eta itzemaitzuzten. Nik ne badako ardi eta behiak gogoan nintuen beti eta ametsa horbi urtzen zait neretzako bizitoki. Bakar dadia mendian zerdan pasaduenak badaki oitu gabea joaten bada, sofrituko du galantki. Nik orduan han ama beharta, ura gaixoa urruti. Rulota haren behar nian zertzinin zuk? Loiteko eta behar zinin? Ba, han prestatzen. Han furnegoar bagindien da, hui hea, etzen beste man, aterbia, eta mm ginen, eginen lurrian. Da. Ba, ba, euriten eh? euria etzen txartuko. Ja, ja, ja. Ja. E, e, lekea una ginen, ba, egoiteko. Da. Me, ordean, jateko eta nok ekartzen zauzien? Nauziak no, no, hartzea. Ba, noiz, uh, eh, ilaitian behin, edo aste guziz, edo? Ba, jiten za, ba, usi hori. Mm. Hamar bat egun tego batzuk, batzuk badutze, kamperuak, ba. kasuiteko hartzainak, unza dienez eta alo, heke baute beste lan bat, iri dira bai, ba. Ba, kanperuak etziena ba preseski jatekoa eta prestatzen? Edo e, jatekoak hartzen hasteko? Ba, ba, ekarriko bana geho guhauk bestatzen ginen, eh? Mm. Guhaun, guhaun usaian. Na, ba, zek hartzen zauzieten, hor dien? Ta, oizu, behar dienak. O, o gerre iten ginen, han. Ba, ba, behaz, irinak hartzen zauzieten? Irina, bara iz. Behar zienak, altxarria eta baginien demora ba, iten, eta gio jatekoa ba, haragia nahi deguzia. Ta... Nuntik duzu haragia? Ze ardietaik? Ardiak hiltzen zirituzten? Ba, ba, bon, ba, ba, ba, ziena, eh, hiltzeko zienak, mm. e, e, eta ikeba, eta ba, ba, han, han jatekoa bada, eh, ez da, ez da mm, jateko hain miseriaik. Behar dago zea. Mm -hmm. Prestatu behar, puxkat. Mm -hmm. ja, ba? Ja, Ba, behaz, ogia bazinuten, aragiare bazinuten, eta bestena beste naz legumak eta... Bon, eh, anoik egin dien. <laughs> Han, eh, Kalifornian egon han, hanua base berriz, ah. Kalifornian. Eta ogiare ba, bere, ba, erosa alo. Mm -hmm. Ja. Mhm. Ba, oi ez baita hanuk egiten, ordean, ura edaten zinuten? Ha, ah, ba, igarri denak eda idua. Ba. Ura. Ja. kafe eta olakoik egiten zinutena, askaiteko, kafia bazinutena? Ba, ba, ba, Nahikoa. Nahikoa nahikoa. kafiare behar zen sehatu, kafia sehatiak hartzen zauzieten, zen ez baitzen elektrika ikan, gauzen uh, ibila azteko. Kafia, kafia egin eritzekula eh, eh, eta ezin inez aizan, kafia beti aizatzen. Mm -hmm. Eta ez bat zen, mm boatetakoa. Otra ginen, ba. Ba, beste suiare suia ere pizten zinuten, ordean? Suia, ba, araiz. Suia. Suia, furneguan, furnegua bat zinuten, edo? Ba. ba. ba. Egan nahi du ordian egurare bertzela bildu? Ba, ekartzen zuten, ba. Ah. Ba. Ekartzen zuten, ba, egurra. Ba, zenta, e, inguruetan, etzen egurrik, zer nahi gizaz? Etzen jauze? Ez, ez, ez. Mhm. Ekartzen zuten. Mila bederatzi ehunta hamabian, Hamar lagun joan ginen airoski untzian, Hetarik hiru hartzain eta lau hirian, Miseria gorrian daude aspaldian, Fortunaz jabetzeko ez dire abian. Eta behaz, zonbat denbora zegoen zira hoa jo mingen? Bon, orotara hamar, hameka urtere intot. Mm. Ba, hoa jo eta Kaliforniaren artian, bien artian? Ba, ba, han, hamekiteko denbora, lo. Ah. Hamekiteko denbora. Hmm. Ba? Bez, oi mengetik nola joan zinen Kaliforniat? Galdein zauzuten, galde haukan zinen? Bueno, eta han, hane ba, ba, eskualduna badakit. Baziela eta ba, badira anitz lekuz kamiatzen dienak. Ofizio bera, ba, arzaingoa. Hmm. Arzaingoat. Hara. Hara. Ba, beste naz, hoi mendia hondi horietan, etzinen eneatzen, bakarrik ebait zinen? Ba, usatea ginen. Ah. Usatea ginen egoiten. Hemen, eh, etxetik eba mendian egoiteko usaiak. Mm. Eh, eh, Gugu ba ginen, ba. Mm ba. gero, nausiak pahatzen ziuzteten? Behertzen bezala? Ah. Ilaite sari eba zinuten? Urtean ja pahatzen egin bikaina bat. Ba, ninik eta urte berian ba, batzen. Hmm. urteka pagatztiak izan zizte, ez hilabeteka, eh? Ez, ez, hilabeteka ni, horrik ez. Hala. Mm -hmm. Zoma urte guziz bagio. Ba, mhm. Ba, me, beste naz, menditik etzin ez dena behiti egiten il, irirat edo hola hartetan? Ha, ho, mauzo, be, be, behartzo ordaina, ah. behartzi ordaina ere manat. Hmm. E, egoiten ba, behar da egon ba, hmm. nahi irira joan ez aizan, ez zuzuzik ba, irian ere sosa ba, enpoiltzen baita? Eh, ez da sosi gabe bizitzen ezan. Mhm. Ba, behaz, uh, eh, Kalifornian ordean, obekio zinen? Ba, Kalifornian egun zai zan iz. Eskualdu nazien, jendeak. Nausiak, eh? Eta... Ah, Hila da, nena aspaldi. espaldi. zahartu gabe. Mm. Intzun dute, ala jenua, zazpirte urte, urte eriegon dela. Hmm. ake... Ta, Kalifornian etzinen lekuberak eh, etzen halako hotzik eh, Kalifornian alare? Ehe, ne, negian, ne, eta difento dira. Hmm. Difento. Bai, bai. Ba, ez ere nahi du, negian ez dela alako otzik, u, eta udan iziarriko berua? Ha, udan berotzen duke, u, uda egestotin Kalifornian. U, udan beti, ha, goite joan iz. Aba. Ah, Aba, ah, ardiak ez dira beherian Kalifornian egoiten, eh, udan? Ez. Mendira joiten dira, eh? Aba. Ah, Aba. Ordean, negu goxuagoak pasatutuzu, ba, eh, Kalifornian, eh? han nik, nik hola indot. Mhm. Nik hola indot. Ah, zenta, eh, berotu behartzen, no? duzu bazinuela be, eh, furnegoa eta egurare bazinela, baina bazen aski untsa berotzeko? Ba, ara ez. Ez du gotzi ez, eurrain faltatik. Mm. Ez, baina, izierriko hotzak ziren, animaleko elurrak ba, ziren. Ba, ez egon guztiz ez. Ba. badira ona, ez... Eh, ez eh, egon guzti zegeo. Oh. Mm. Ba dira egon politake, eh? Mm. Oi joan aitzin zaudezte karkulan, bazter baita bihotz minetalan. Ez uste ez jendea ainiz sosekilan, beti ainitz zorion gozatuz dabilan, maiz sos bezan bat pena sartzen da sakelan. Aipatuko da zu, eh, Kalifornian negian nola iten zinuten. Han, uh, arditei haundiatzu bazian, aterbian zinezten edo nola zen? Da, arzainain. Arzainain lekea bazen. Egon gea. Ba, nahi du, etxia. Hor, etzi, eh, etzinezten gehiago rulotetan. Ba, ai, ai, rulota. Ai, airean zira. Ah jo. De, deplazatzen da, hoa. Ah. Deplazatzen da, Bai, eta gero, ardieta zukupatzeko, ez dakit, uh, eh, parizionia erraiten da, delako, asurien sortzeko memento hori, ordian uh, eh, kasua ondia inber da? Ta, eh, ba, badira, la, la bada, ardek erditzean. Mm. Or, oro egiten dute ina launtza. Horro gine Ba, launtza hori nuntik heldu zen? Eh, ze launtza mota, beste langile atzu bazinen? Ba, ba, beste, be, beste laun batzu. Beste laun batzu. Be, Gana edu, uh, eh, ardien erditzen, egon behartzela, egun eta gauaz, beti? Ba, gauaz. Egoiten dira, ba, gauaz. Eh, eta... Mm, bo, mentua, somaitzu so dute buskapena ka gauaz ez da ardekin ari ez. Mm, mm, mm ardeak eh, handira hurran eta zerrateak eta goizian goizetan behar dira er, er, erdiak eta behesi erdiatienak erditzen baitean zebitaldian dana. Ba, ba, ba, bat batian denak erditzen dira. Ba, bat batian, ba, ba, heldu diem zela, alo. Ba, ba, ba. Mhm. Ba, egan nahi amak bere nasuriekin zartzen ziela denak, elgerrikin. Ba, ba. Hola. ez dakit, jateat emaiteko ze bazka emaiten zen? Ze, Ba. Bon, bazen, e, erosa be, be, belar erosa e, eta han geldeik egon behar zuten dako. Belar idorra, emaiten zen. Mm -hmm. Ara, ja. bestia kanpoat, kanpoko basketat. Mhm. Zakit, hemen hartu eta zer nahi emaiten da, eh, hori ere emaiten zen hartu pixkat? Bon, ez dut menturaz ba, ba, hartako doia zei bena ez han oio eta han emaiten zen negian saldaria arditropari arditropari na ba, ba, gizu ez da tropa hundia da eta lana han, harrapatzen dute adoa ikau erdi untsa bana. Ez, ez da izan eh, halako ardimetain untsa bazkatzia. Mm -hmm. no prestatzen zin? Nausiak prestek hartzen zin edo? Zin. Ah, ba. Ez zin nintzuk egiteik? Ego emaitia. Emaitia Herritik urrun eta mila dolar baino Hamar soso beheta ez Amerikano Egon egon herrian aldu zueno Ni hemen nago triste hemen ino Nolaz agerba pobre ta Amerikano Bon, Beaz Kalifornian ordean uh, ardiak beren asuriekin eta gero asuri horiek eh, bon, uh, dira amaren errapian. Bistan dira, mm -hmm. kendu hartio, na asuri ahondiak iten dira jo. Ba, ba nahi du, zon bat, uh, ze, ogoi kilo edo hola, ogoi oita... Ez da geho, ardeik, asuriak entziaikin, fini, mm -hmm. Ar, ez ez da Beme, gana du, asuria noiz kentzen da? Hemen 10, amabi kilotan kentzen dute asuria? Ba. Ana, hana nola? E, ba, aiza bai. e, egoiten dira, e, esnia, esnia untzauten okasik. Ah, ja, asuriak maite duztelaik kentzen duzte, ba. Ardeak, ardeak asuriak kentzea egin marromaz, Marroa edarri egiten dute. Mm, na, hango usaila da. Asuri horiek eh, joiten zien abatuagia tantxo? Eta biztan dela, noa nahozu joan diten abatuarrak esuak. Mhm. Ha, hori nola iten zinuten, ziek zinituzten, biltzen eta gainateko? Ze? Lan hori, zieki inmer zinuten, asurien biltzea eta? Ha, behestia. Ba, kabionetat er, zartzen er, dira kamionetat, badira mhm. bat, er, ere maileak. Mhm. Ba, kamion tra hondiak ordean, ez? Kamion hondiak ziren? Ba, ba, tropa hondia da eta ordean, ordean behar da. Ba, ze, bi mila ardietaik, eh, bi mila asuri badira edo nola da? Gehi horrein txor? Ba, ba, bi, birazkakoak ebeitira. Mhm. Ba, ba, da, eta ardi tropa osamata asuri aiza. Aizia. Hmm. Aizia. Ha, bez, uh, eh, asuri horiek eh, joan eta, ardiak noa tere maiten ziren, mendirat edo ono ha, beherian atxikitzen ziren? Zaiak, kasuiten. Berriz, nah, nahi zuin. Ba, bai. gero, mendirat, noiz behiten ziren ardiak? Ta, ordean, urdean, kargatzea behi, jautxiko zuzten, behertze lekurat, berriz behi lekurat. Mm Ben, alageat. Alagiat ba, alageat, ze sasoinetan? Ba, ba, sasoina zen, edo asuria utzita, edo noiz gertatzen zen? Eta horiek, horiek larrazkerian sortiak, geho martxuan, martxuan apilian, saltzen ziren. Ba, ba. ba nahi du, uh, primaderan joiten altziela, ardiak eh, mendirat. Ba, ba, ba ez zuten bertzeleko igaz, mm. bere alekurat, bere alagietat. Orduko bazkare bazen, eta e, e, dut, elurake Han bizitzen ziren, azteko. Ah, ah, ah, mhm. Han egoiten ziren. Ta, zu, ameka urte zola izan zira, eh? eh? Ameka urte zan izan, eh? Ha, ha, ni horretat or, ameka urte ina. Ameketan. Ha. Gustatu zinena, Tato, egoniz azteko. Egoniz. Ta, ezakit, bazinien lagunik edo Ba, Lagunak egin duzu? Dira, ba. Mm. Biztan dena. Launak. Eskualdunak. Eskualdunak. Hmm. Hala, hortan utziko dugu Nikolau Lerriza gaurko, bere Ameriketako pideia kondaturik eta elduden hastian elgarrizketaren segida, hor eh, laborantxan hola plantatu den bere sortitxean eta kondatuko dauku. Ahapetik iman aldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik iman aldia. Euskal irratietan.